Quick and Snow Show. Hai hai hai. Lời chào mùa thu gửi đến tất cả các bạn thính giả của Quick and Snow Show. Ừ, Snow đến rồi đấy hả? Quyết có thấy tôi lướt nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu không? Vào studio lúc nào mà Quyết kia không hề biết ấy. tôi lại không biết? Chỉ cần Snow mới bước lên cầu thang là tôi đã ngửi thấy cái mùi nước hoa sực nức đến phát ốm. Còn Quyết kia thì bước lên cầu thang một cái là đây đã nghe thấy những tiếng dép tông dép lào lẹt quẹt lẹt quẹt rồi. Này, có, có, có cần thiết phải hơn thua với tôi như thế không? Snow có thấy là ngoài kia trời thu đẹp và lãng mạn là vậy ấy thế mà tại sao trong studio này không khí mới căng thẳng làm sao ai bảo Quyết kia dám chê mùi nước hoa của tôi là phát ốm hả cho dù Quyết không thích thì vẫn nên ga lăng khen tôi một câu, ví dụ như là hương mùa thu quyến rũ chẳng hạn. Còn Snow hãy nói tiếng dép tông dép lào của tôi là nghe như tiếng lá thu xào xạc chẳng hạn. Ok, vậy thì ai sẽ cất tiếng thu để đọc bức thư này đây? Nàng thu của tôi chứ con ai Đêm mưa làm cú đêm quen rồi Bây giờ phải đi ngủ sớm để ngày mai bước chân vào guồng công việc làm ta không quen Ngày mai là sinh nhật bạn mà bó gối mãi vẫn chẳng nghĩ ra nên viết cái gì dành tặng bạn Biết bạn vẫn thích một câu chuyện dành tặng riêng mình Nhưng cảm xúc cứ trốn tịt đâu đó Như mặt trời những ngày mưa này lặn sâu sau những tầng mây Rồi bất giác nhớ thương một cái gì đó mơ hồ và buồn Tuổi 23 đến nhanh quá bạn nhỉ Đã rời xa giảng đường rồi kia đấy Tháng 8 mở đầu đầy bối rối với những cơn gió se se lạnh nghe hơi thu ẩm ướt nơi đây mưa bối rối và ta cũng bối rối vẫn chưa kịp quen với cái cảm giác xa lớp học chưa quen việc sẽ không còn bạn bên ta với nụ cười trong trẻo ngoài kia là đêm đen mưa vẫn rơi giả dích quá khứ hiện tại tương lai có ai biết chăng ai sẽ ra đi ai sẽ thành công ai sẽ ai sẽ lẫn trong dòng đời vội vã cảm giác như mình đã trải qua hàng chục năm đang nhớ về những gì đã qua về tuổi thanh xuân ước gì có một cỗ máy thời gian để ta quay về cái quá khứ vô tư đẹp đẽ ấy. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa lần nữa. Mỗi người đều có khoảng thời gian như thế, khoảng thời gian mà ta thích tắm mưa, thích trốn học đi chơi, thích ăn những món quà vặt, truyền thư tay, những tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Hình như phải mất đi điều gì ta mới thấy đáng quý. Tháng 9 mùa hè đi qua, dành chỗ cho mùa thu, cho những mới mẻ, những khởi đầu Thế mà đã có lúc ta tưởng rằng mùa hè nắng nóng như thiêu như đốt cứ dài mãi, có quá nhiều thứ đè nặng lên vai ta, tốt nghiệp, thất tình, bạn bè xa cách, thi cử, nhập học, bước chân vào đời. Cuộc sống là cái lòng, cuộc sống là cái vòng luẩn quẩn, có người bước ra, có người đi vào, mãi phức tạp và náo nhiệt như vậy. Những tháng ngày bên nhau không âu lo, thuần khiết, giống như nốt nhạc phá cách trong bản nhạc, đánh dấu chấm hết không hoàn hảo bạn bên ta trong tuổi thanh xuân hay có lẽ bạn là một phần của tuổi thanh xuân ấy, tặng bạn một phút ngẩn ngơ, một giờ hồi ức những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ mãi theo chúng ta, cho ta thêm hy vọng và niềm tin để chúng ta bước tiếp. Anh Quyết và chị Snow ơi, cho em gửi tới hai tên bạn thân nhất của em có nickname là con gái gạch dưới tóc dài và Bích Hạnh mà ba đứa em là fan trung thành của anh chị. Bọn em đã chơi với nhau được 18 năm rồi, có khi hơn đấy chứ. Vì từ khi em biết chạy nhảy, chơi đùa đã có mấy đứa ở bên cùng với ca khúc This Is The Last Time của King. Ký tên Nga Nguyễn ở địa chỉ nga nguyễn 220590 a gmail.com. say these words. Phương gửi từ địa chỉ minh phương gạch dưới 893 còng yahoo.com.vn anh chị thân những bộ phim về tình yêu của xứ Hàn rất lãng mạn và đẹp em nghĩ chỉ có trên phim ảnh còn ngoài đời chắc không có vậy đâu thế mà nó đang diễn ra với tình yêu của chúng em đó em quen nhỏ rất tình cờ khi mà một người bạn của em nhặt được một chiếc sim điện thoại trong danh bạ có tên của em chúng em quen nhau từ đấy ngay từ ngày đầu gặp em đã biết đây là người con gái mà mình yêu Cô ấy đến bên em cho em biết thế nào là tình yêu, mặc dù đây không phải là mối tình đầu của em. Nhờ vậy mà em thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn, khiến cho em từ một người ham chơi, sống không biết đến tương lai của mình ngày mai như thế nào, đã thay đổi thành một con người khác, biết suy nghĩ, lo lắng, quan tâm tới bản thân và những người thân yêu của mình. Em nghĩ tình yêu của chúng em sẽ mãi mãi bền lâu như thế, thế mà giờ đây chúng em lại phải xa nhau anh chị à. Suốt mấy tháng nay em đã đau khổ và ủ rũ Em biết bên cạnh tình yêu nam nữ còn nhiều thứ quan trọng khác nữa và tuổi trẻ cần cố gắng cho sự nghiệp tương lai phía trước. Vì thế em đã sang đất nước mặt trời mọc học tập và làm việc mấy tháng nay rồi. Tình yêu của chúng em dù chưa trải qua nhiều sóng gió nhưng cũng đã đủ những ngọt ngào, đắng cay, nụ cười, nước mắt và giờ đây là chia xa. Yêu xa buồn lắm anh chị ạ. À. Nhớ anh chị gửi đến cô ấy ở địa chỉ clover gạch dưới 893 yahoo.com Lời nhắn, lúc buồn chỉ muốn có em bên cạnh sẻ chia. Anh nhớ khuôn mặt em, nụ cười em và hình dáng của em, nhưng anh không thể vì sự nghiệp của mình mà bắt em phải chờ đợi vô điều kiện khi mà em vẫn còn rất trẻ. Em đang cần lắm một bờ vai để em dựa vào những lúc buồn vui. Vì thế anh không thể ích kỷ giữ em lại cho riêng anh. Tạm biệt nhé, tình yêu của anh. Cùng với ca khúc Goodbye My Love của James Blunt. Should I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night it may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. And when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine, and I love you. I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so, I'm so so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. mà thở ngắn thở dài thế Chuyện tình yêu ấy mà Quyết không hiểu đâu Sao lại không hiểu Snow cứ kể xem nào Chuyện giữa lý trí và tình cảm mà Quyết khiêm sao hiểu nổi Ôi, Tưởng gì Người ta vẫn nói nhá Tình yêu như chiếc đồng hồ cát Khi lý trí trống rỗng thì trái tim lại tràn đầy Và ngược lại Quyết mỏi đâu ra cái câu đó đấy Có phải vì nhìn thấy dáng người đồng hồ cát của tôi nên mới liên tưởng cái câu đó không Ai bảo bịa ngạn dạ, ngữ phương Tây đàng hoàng. À nhắc đến đây mình nhớ là Snow vẫn còn cầm cái quyển cẩm nang một triệu câu nói hay nhất về tình bạn tình yêu của tôi. Mai mang trả đi nhá. Bán giấy vụn đến nửa thập kỷ nay rồi. Thời buổi này câu hỏi anh gốc là ra hết. Nếu không thì lấy thư của các bạn thính giả ra mà đọc. Ôi ngạn ngữ đọc đi như này. Thư của bạn đặng nguyễn hạ vi gmail.com gửi anh thân yêu. Nếu có ai đấy từng nói rằng nếu đã dốc hết thơ ngây để yêu một ai đó thì bây giờ hãy yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành của bạn Vâng, cách đây hơn một năm, dành cho Hoàng bằng tất cả sự thơ ngây và trong sáng của những rung động đầu tiên và rồi mọi thứ không thành, để rồi quá khứ với em như bóng đen của ngày hôm qua, bóng đen ấy đè nặng và chỉ trực đầu quay lại. Và rồi anh đến bằng tất cả sự chân thành và kiên trì, anh kéo em ra khỏi cái vỏ ốc mà mình tạo ra anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, anh nồng ấm yêu thương, anh giống như một luồng gió mới làm cho em tươi mới hơn. Anh dạy cho em cách nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Em vẫn muốn vùng vẫy, muốn trực quay đầu về phía sau tìm kiếm những gì thuộc về một ngày xưa, thuộc về một giấc mơ không còn mang tên mình nữa. Nhưng rồi anh từng chút từng chút cố gắng chỉ với một hy vọng một ngày nào đó những chân thành sẽ làm em cảm động. Và rồi em đã yêu anh, yêu anh bằng đúng tất cả sự trưởng thành. Em đã thoát khỏi sự đa cảm yếu đuối trước đây để yêu anh thật khác. Và rồi người ta sai nhưng cũng có những điều người ta đúng anh không như em nghĩ em cứ ngỡ rằng vì em ngang bướng hiếu thắng nên mới đánh mất anh vì vậy em đã cố giữ anh lại bằng sự chân thành của mình chỉ mong có thể yêu anh trọn vẹn hơn em đã từng lấy những điều anh làm vì em để chắc chắn rằng anh không lừa dối em nhưng rồi cái tin anh có người khác đã làm mọi niềm tin trong em hình như cũng tan biến mất chẳng biết làm thế nào chẳng biết bắt đền ai chỉ biết than trong cay đắng rằng tại sao lại đối xử với mình như thế tại sao những ngày này trôi qua thật kinh khủng không biết có phải là những ngày buồn nhất không? 22 tuổi, em bước ra cuộc sống, ngỡ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất. Có một công việc để làm, có một người để yêu và có một tương lai để hy vọng. 22 tuổi, em có tuổi trẻ có lòng nhiệt huyết và cảm thông sâu sắc với cuộc đời. Nhưng bỗng chốc những điều ấy tan biến, hạnh phúc đôi khi thật quá mong manh phải không? Hay là hạnh phúc không dành cho mình? Những câu chuyện không có lối thoát về công việc, gia đình, tình yêu. 22 tuổi nhưng cái cảm giác dịu dã như một người đã trải qua rất nhiều rông tố. Cuộc đời ơi đừng thử thách tôi thêm nữa, tôi sắp kiệt sức rồi. Xin gửi tặng anh bài hát Before Your Love của Kelly Clarkson đã từng có lần nói với anh rằng không biết con thuyền tình yêu của anh bao giờ mới tìm được bến đậu đây Em không đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc, chỉ mong anh đừng để có thêm một người con gái nào phải mất hết niềm tin và tình yêu như anh đã làm. Niềm tin mong manh lắm, không dễ lấy lại được đâu. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Rất mong anh chị đáp ứng yêu cầu này của em để em có thể rũ bỏ hết mọi thứ, đứng dậy mà sống. Này, thế con thuyền tình yêu của Quick bao giờ tìm được bến đậu để tôi được yên tâm hả? thuyền khác người ta đỗ dăm bảy bến rồi thuyền của quyết à, loi choi mãi không kiếm được nơi trú chân căn bản thuyền của tôi được thuyền khủng du thuyền Amramovic nên cần tìm một bến đỗ cực kỳ to đẹp thế thôi. Từ từ lại bắt đầu ba hoa rồi đấy. <laughs> anyway, đây là Before You Love, Kelly Clarkson. gia vào câu à. lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Huyền Nguyễn gửi từ địa chỉ huyền 92 hương khê a Còng gmail com hôm nay em viết thư đến cho anh chị kể cho anh chị nghe về một mùa hè hết sức ngọt ngào của em hè năm nay dã từ hà nội phồn hoa đô hội em trở về với mảnh đất miền trung nắng cháy trong tim mình và em đã có một mùa hè cùng đội tình nguyện đồng hương hà tĩnh vô cùng bổ ích và ý nghĩa thực sự với em đó là những người bạn người anh người chị hết sức tuyệt vời bên cạnh đó em cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm sống mà chỉ khi ta từ bỏ cái tôi mà sống với cuộc đời mà cống hiến sức trẻ cho quê hương thì thực sự ta mới thấm thía những điều đó không sách vở nào không báo đài nào truyền cho mình được mà phải tự mình trải nghiệm và cảm nhận Mọi người trong đội đã cho em cảm giác một gia đình thật sự. Ngoài những giờ làm việc mệt nhọc là những giây phút pha trò, hát hò khiến cảm giác mệt mỏi như tan biến hết. Rồi tối tối cả nhà lại đi giao lưu đoàn thể cùng các em đoàn viên và thiếu nhi trong xã nhà. Làm sao mà quên được những giờ lên lớp dạy các em nhỏ đáng yêu để rồi một trong những điều khiến em vui nhất là lúc em ra về các em thì thầm vào tai rằng sau này lớn lên em cũng sẽ đi tình nguyện như các anh các chị vậy. Nói sao hết xúc động khi nghe được câu nói này, không chỉ riêng em mà có lẽ tất cả mọi người đều có chung một cảm giác thân thuộc thực sự với nhân dân địa phương và bạn bè trong đội. Ngày kết thúc chiến dịch, ai ai cũng bị dịn và trên khuôn mặt của nhiều người, những giọt nước mắt chia ly lặng lẽ rơi trước đêm ngày tổng kết. Thật sự lúc này cũng vậy, em cũng đang rất nhớ mọi người, Cả đội thực sự đã trở thành gia đình thứ hai của em từ lúc nào không biết nữa. Qua chương trình em muốn gửi tặng tất cả các thành viên trong đội tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, đặc biệt là những người đã sống cùng một mùa hè xanh 2012 hết sức trọn vẹn. Ca khúc Shalala của Venga Boys cùng với lời nhắn mình thực sự rất yêu quý cả nhà. Chúng ta hãy cùng nhau làm nên một OHV thật vững mạnh nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. thành phạm 080985a.yahoo.com Mẹ của con, con yêu mẹ nhiều lắm Vậy mà chưa một lần con dám nói với mẹ Chỉ còn hai ngày nữa là mẹ của con sẽ lại bước sang tuổi mới Mỗi một năm qua đi, mái tóc mẹ ngày càng bạc trắng Năm nay tóc mẹ bạc hơn nhiều lắm đó mẹ à Mỗi lần thấy mái tóc bạc cùng những nếp nhăn hẳn trên khuôn mặt của mẹ Mà lòng con lại xót xa Tóc mẹ bạc vì cuộc sống mưu sinh, cả bố và mẹ đều là công nhân với những đồng lương ít ỏi chỉ đủ ăn và nuôi hai chị em con ăn học nên cuộc sống của gia đình mình tương đối vất vả. Khoảng năm 1996 kinh tế khó khăn, công việc không có, mẹ phải nghỉ không lương ở nhà. Vậy là cuộc sống nhà mình lại càng khó khăn hơn, mẹ lại càng vất vả hơn khi phải đi làm phụ vữa để kiếm tiền. Một thời gian rồi mẹ tự học được cách làm tàu phớ từ một người bạn. Tiết kiệm tiền nên bố và mẹ đã dậy từ 2 giờ sáng để xay bột đậu bằng chiếc cối đá to và rất nặng. Hai chị em con thì nhóm lò giúp mẹ và vắt bột phụ giúp bố mẹ riêng con thì có nhiệm vụ nữa là đi mua đá nhiều cố lần đi mua đá mà buồn ngủ quá con vừa đi xe đạp vừa ngủ gật để đâm cả vào cột điện đau hết cả người nhưng khi về không dám nói cho mẹ biết vì con sợ mẹ sẽ lại phải lo lắng cho con cũng may được khoảng 5 năm thì mẹ lại được xí nghiệp gọi đi làm trở lại. Tóc mẹ vẫn bạc thêm vì bố. Bố của con là một người cha rất hiền từ nhưng bố lại hay uống rượu, nhất là kể từ khi buồn chán chuyện các chú ở gia đình nhà nội, bố lại càng uống nhiều hơn. Mỗi lần bố say là bố lại làm khổ mẹ, khổ hai chị em con. Hầu như đêm nào nước mắt mẹ cũng rơi, rơi nhiều đến nỗi có lẽ giờ mẹ không còn nước mắt để khóc nữa năm tháng trôi đi giờ bố cũng già và yếu hơn trước dạo gần đây bố không uống rượu nữa mẹ rất vui đấy bố à Sắp sinh nhật mẹ rồi, bố bỏ hẳn rượu đi cho mẹ vui nhé bố. Bố làm khổ mẹ nhiều rồi mà. Tóc mẹ bạc thêm vì lo cho con. Mẹ ơi con xin lỗi, bao công lao mẹ nuôi con, dạy con, mong muốn con học hành tử tế nên người để sau này lớn lên sẽ không phải vất vả như bố mẹ, mà con không trân trọng nó. Con còn mải chơi, không lo học hành nên không thi được vào đại học, để giờ đây lại phải đi làm công nhân đồng lương ít ỏi, không giúp gì được cho mẹ. Để đền đáp công ơn bố mẹ, con giận mình nhiều lắm mẹ à Điều con có thể làm duy nhất bây giờ là cố gắng trở thành một người con ngoan, làm việc chăm chỉ, không sa ngã vào các tệ nạn để mẹ của con không bao giờ phải lo lắng về con nữa. Mẹ hãy tha lỗi cho con, mẹ nhé. Sinh nhật mẹ, con xin chúc mẹ mạnh khỏe và luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mình, mẹ nhé. Ca khúc Mama của Indivo cũng là những lời tâm sự và là món quà sinh nhật gửi tới người mẹ kính yêu. Xin cảm ơn anh chị. for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early forgive the times you Email gửi từ địa chỉ thiên lý 19 1811 a gmail.com Sống trong thời kỳ bão giá, mỗi lần đi chợ lại là tăng giá rồi cháu à? Bụng thấy cuộc sống sinh viên sao mà mệt mỏi quá. Chẹp miệng, xa gia đình có nghĩa là phải tự biết chăm lo cho mình, phải học cách cân bằng mọi thứ. Ôi, sao thèm thuồng cái cảm giác ngày xưa ấy, chiều chiều cùng bông bướng bình, tuấn đớ, rùa chậm chạp cùng nhau tập xe đạp. Nhanh quá, đứa nào cũng sắp ra trường rồi Em muốn nhờ anh chị play giúp em ca khúc Gangnam Style của PSI với lời nhắn Mặc dù đứa Hà Nội, đứa Huế nhưng vẫn là bạn tốt nhá ừ, Đảm bảo là đang mắt tròn mắt dẹp vì được làm nhân vật chính của Quick and Snow Show đúng không? Cảm ơn anh chị rất nhiều Oppan Gangnam Style Gangnam Style 매력인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 오빤 강남스타일 강남스타일 옵옵옵옵 오빤 강남스타일 강남스타일 같지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 옳 Gangnam Style Ramstein. Hey, sexy lady. Gangnam Hey, sexy lady. Gangnam Style. tôi gửi cho Snow list những thứ mà Snow vẫn đang mượn của tôi nhá. Nhiều không? Cũng gần 4 trang giấy đấy. Cái gì? Làm gì có chuyện? Có mỗi một cái kính bơi, hai cái bấm móng tay, còn cục tẩy thì tôi trả rồi nhá. Thế còn cái bịt tai để bơi này, rồi bộ tú lơ khơ này. <laughs> tú lơ khơ thiếu hai quân mà cũng tính à? biết thiếu không hai quân là sao vẫn mượn thôi nói chung là tôi không biết đâu tôi không nhớ gì hết tôi không có ký ức gì về vấn đề đó hết không có ký ức chứ sao? sao ký ức tình yêu thì Snow lại nhớ sâu thế những mối tình từ đời nào đây nào mấy bông hoa hồng héo quắt mấy cái thiệp hoa hoe hoa sói người ta tặng mà sau lúc nào cũng chẳng kể được vanh vách ký ức tình yêu lại là một lĩnh vực khác nhá có những ký ức như mưa rào ảo ảo thoáng qua rồi biến mất có những ký ức như mơ ngâu thấm thật sâu và thật lâu màn sương thu kia có đủ mờ để che lấp đi khoảng cách của hai thế giới lá thu kia có đủ nhiều để phủ kín bóng hình anh kim đồng hồ mải miết đuổi nhau không hay đã biết cuốn đi bao nhiêu nỗi nhớ theo vòng tròn chẳng bao giờ ngừng lại anh đã trôi dần về một miền ký ức xa xôi nào đó hôm nay mình em ngồi đây nghe gió thì thầm câu chuyện về anh về em nghe nắng vỗ về trái tim còn thổn thức nghe sóng tràn êm qua đôi chân đã mệt mỏi có lẽ hãy cứ để thời gian phủ lên câu chuyện của chúng mình một lớp bụi thật dày một ngày nào đó vòng tròn cuộc sống vô tình lặp lại anh sẽ nhận ra rằng có một người đã rất yêu anh. Mặt trời cứ lặng lẽ treo ánh sáng cho mặt trăng, không có mặt trời, mặt trăng liệu có còn mang ánh sáng bàng bạc kỳ ảo đó? nhưng mặt trời sẽ chẳng bao giờ biết có một mặt trăng vẫn quay quanh nó đâu anh nhỉ giống như ngày và đêm luôn cạnh nhau luôn sánh bước nhưng chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau bởi hoàng hôn vẫn là sợi dây chia cắt giống như mùa hạ và mùa đông chẳng thể nối liền bởi mùa thu vẫn đứng đó mang theo nỗi buồn muôn thuở nghe thu đã về căn phòng thân quen từ khi nào mà em không hay biết trái tim đã thấy cái lạnh của sự trống trải mơ hồ bất giác muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật xa em sẽ dừng lại ở đây anh à ký tên kutasta 90 a yahoo.com.vn gửi đến anh ở số điện thoại sao sao sao 7102910 cùng với ca khúc Autumn Leaves của Eva Cassidy. The falling leaves drift by my mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email gửi từ địa chỉ Nguyễn Thị Định ở địa chỉ việt định pha@yahoo.com. Nhớ ngày còn bé đi học mẫu giáo, một mái hiên rộng trong chùa, 20 đến 30 đứa trẻ con ngồi thành hàng ngay ngắn. Bên cạnh có một cái mít to, không biết đã bao nhiêu tuổi, đi học mỗi đứa mang theo một cái ghế con đến khi về lại mang về bọn trẻ con thời ấy ăn bất cứ cái gì có thể ăn được đến mùa lũ trẻ nghịch ngợm lại hái những cái búp non thậm chí cả những quả mít con bé tí xíu chỉ to bằng cái ngón tay út để chấm muối ăn chát xít bà tôi cao cao gầy gầy cả đời như thế mọi người bảo bà ghê gớm từ thời còn con gái một buổi sáng bà bảo bà phải đi ăn cỗ ở nhà ai xa lắm tuy xa nhưng mọi người thấy toàn đi bộ thôi tôi thì đi học vì học không tử tế, ngồi ghế như lại ưỡn ẹo lung tung. Không may lại là ngày cuối tuần nên cuối buổi cô giáo không phát phiếu bé ngoan cho. Tan học tôi tủi thân vừa đi vừa khóc nức nở từ trong chùa ra đến sân đình thì gặp bà về. Bà dỗ dành và dắt tôi vào tận nhà cô giáo hỏi xin cô một cái phiếu bé ngoan. Dù đã cố gắng thuyết phục nhưng cuối cùng cô giáo vẫn không cho nên hai bà cháu đành dắt nhau ra về. Tôi nín khóc vì có bà hiểu và an ủi vỗ về sau này tôi yêu người bạn thân cùng lớp của anh trai tôi và ở trọ nhà tôi. Bà còn kể hoài chuyện đó cho anh ấy nghe. Tôi nhớ bà tôi thích ăn bánh đa, tiền các cô chú biếu thì bà để dành ăn quà. Thỉnh thoảng bảo tôi chạy đi mua bánh đa cho bà. Những lúc như thế thật là thích vì bà sẽ lại cho tôi một miếng rõ to, nhai mỏi miệng mới hết. Tôi vẫn còn hình dung rõ mồn một những ngày mùa thu mát mẻ, có gió bắc heo may, hay những buổi tối mùa đông rét buốt ngồi học bài. Bên cạnh có bà nằm trong giường nhấm nháp bánh đa, rồi đến những buổi sáng mùa xuân bút giá hơi sương hai bà cháu ngồi trước hiên sưởi nắng và tôi nhổ tóc bạc cho bà trong mấy đứa cháu tôi là đứa thân bà nhất và bà cưng tôi nhất tôi ngủ với bà suốt từ mẫu giáo cho đến hết cấp 3 đi học xa nhà rồi xa quê ít khi tôi mới có dịp trở lại thăm bà hôm nay nghe tin bà mất bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ lại ùa về ngọt ngào trong sáng cảm giác mất đi một người thân và biết rằng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa nó thật vô vọng và khiến tôi đau nhói thế mới hiểu là cuộc sống thật quá mong manh mà cuộc đời thì thật ngắn ngủi. Mong quý và chị Snow phát tặng ca khúc Season in the Sun của Westlife với lời nhắn: Con mong bà đi gặp ông thanh thản, yên bình bà nhé. Con sẽ mãi nhớ về bà. Ký tên Định nguyện ở Edinburgh.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 đến với anh như bài thơ tình giữa bản tin thời sự Như khúc nhạc nhẹ nhàng giữa hội thảo khoa học Em mang đến cho anh hạnh phúc bất ngờ Những nụ cười rạng rỡ những niềm tin bất diệt và kèm theo ẩn hiện đâu đó là một sự lo âu thường trực. Rồi giọt nước mắt đầu tiên em mang đến cho anh, em nói rằng em hơn anh 5 tuổi, đã ly hôn và có một bé gái 4 tuổi. Anh, một chàng trai mới ra trường, đã thực sự sốc và nghĩ rằng em bông đùa. Chưa một lần yêu, chưa một lần hôn, chưa biết cuộc sống vợ chồng như thế nào, nhưng anh đã thật sự mạnh mẽ khi quyết định sẽ theo em tới cùng. Quyết định đó không sai phải không em? Gần đây em nói rằng em sẽ đi một nơi thật xa, em sẽ lên một chuyến tàu và có thể mãi mãi không về. Em có quyền chọn chuyến tàu định mệnh của đời mình, nhưng nếu chẳng may giữa đêm khuya lạnh giá, nó đâm phải một tảng băng, hãy gọi tên anh. Anh chưa chắc đã cứu được em, nhưng anh sẵn sàng chìm xuống đại dương để chúng mình bên nhau mãi mãi. Khi nghe được những lời này, mong em hãy suy nghĩ và ở lại. Anh không là con tàu, nhưng anh sẽ là bến bờ cuối cùng của hai mẹ con em. Anh Quyết và chị Snow thân Cảm ơn anh chị đã cho em chia sẻ lời này đến mối tình đầu của em. Cô gái này cũng là fan ruột của chương trình. Nhờ chương trình phát tặng cô giáo Lam Như ở số điện thoại 0943 1668 sao sao ca khúc The Reason của Hubert Stein. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên chàng Ngốc Tam Tám. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. and Snow Show.